Խոսքս ուզում եմ սկսել իր գործնեության բնույթով բանակային կյանքից կարծես թե քանի պարսեք հերու գտնվող, բայց հայոց պատմական դասերի ողջ իմաստությունն իր մեջ ամբարած անվանի մշակութային գործիչ Ջիվան Գասպարյանի թեվավոր արտահայտությամբ։ Հայրենիքն սկսվում է զինվորից, սաման սկսվում է զինվորով, ասել է աշխարհարարչակ դուդուկահարը։ Ասել է թե Հայաստան աշխարհը սկսում է այն զորականով, շարքային զինվոր, սպա թե զորավար, ով անվեհեր ու աներեր կանած է մայր հայրենիքի առաջնադիրք դարձած սահմանին ի պաշտպանություն երկրի ժողովրդի խաղաղ անվտանգ ներկայի եւ հարատև ապագայի ով պատրաստակամ է հանուն այդ սուրբ առաքելության նվերաբերելու իր ամենաթանկագինն անգամ սեփական կյանքը վստահաբար կրելով իր մեջ այն ուղեցույց падգամը, որ սերունդերին ի պահ կտակել է եւս մեկ մեծ հայ, սպարապետ Գարեգին Նժդեհը։ Բավական չի իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշշունչ զինվորը լինել։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության առաջին անգնահատելի արժեքը հայոց բանակը 26 տարեկան է։ Առաջին քանզի տակավին իր ձևավորման սաղմնային շրջանում անգամ 1988-1991 թվականներին Իզեն ելնելով աշխարհասփյուր հայության քաջազուն զավակներից կազմված ֆիտայական կամավորական ջոկատների տեսքով, ողերիմ ճշնամու ելուզակային ասպատակություններից նա ոչ միայն հաջողությամբ պաշտպանում էր հայրենի եզերքը Հայաստանում եւ Արցախում, այլև հայ հանրության գիտակցության մեջ կռում ու կոփում էր գորուսալ ազգային անկախության վերականգնման գաղափարը հանդես գալով որպես այդ երանելի հնարավորության ուժային ապահովման երաշխավոր Եվ անշուշտ այդ երաշխիքից բխող ուժը կորովով է, որ հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում երկրորդ անգամ 1991 թվականին խիզախեց հրճակել անկախ պետականություն, գրեթե միաժամանակ Հայաստանում եւ Արցախում, կերտելով մեր նորագույն պատմության գլխավոր արժեքը։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ դարաշրջին Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ դարավերջին Հայաստանի եւ Արցախի զուգապետության հրճակման օրոք ռազմաքաղաքական խառնակ իրադարձությունների ժամանակաշրջաններում հայության համար միանգամայն անբարենպաստ իրադրություններում, երբ անդունդի եզրով մեր ոչ հերավոր նախնյաց եւ մեր սերունդների կողմից կատարվող ցանկացած փոքր-ինչ անզգուշ քայլ հղի էր ազգովին մեկընդմիշտ գահավիժելու եւ կործանվելու վտանգով։ Դարավերջի հայկական բանակի կազմավորումը, ինչպես որ դարասկզբին էր, համընկնում է Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարի փուլին, Երբ ադրբեջանական ելուզակները սկսեցին ոտնձգություններն ինչպես Հայաստանի սահմանամերձ, նույնպես եւ Արցախի բնակավայրերի նկատմամբ, ինչը 1992-1994 թվականներին վերաճեց Ադրբեջանի հետ չհայտարարված, բայց փաստացի պատերազմի եւ երբ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միաժամանակ ձեռնամուխ եղան զինված ուժերի ստեղծմանը։ Ընդ որում երկու հայկական պետություններում էլ արկա էին զորահավաքային կարողությունները, ինչը ցայտուն դրսևորվեց 1990-ական թվականներին բնակչության տարերային կամավորագրմամբ, որի հիմքի վրա հնարավոր դարձավ կազմավորել կանոնավոր բանակի զորամասերը։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ուտնեց Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը, որով ազդարարվեց Հայաստանի փաստացի անկախությունը։ Նոր իրավական եւ գործնական հերանեկարներ բացեց ազգային բանակի ստեղծման հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորումը, ինչպես հայտնի է, անցել է մի քանի փուլերով։ Առաջին փուլը տևել է 1988 թվականի փետրվարից մինչև 1992 թվականի մայիս։ Այս ժամանակաշրջանում Արցախյան շարժման ակտիվացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սրման պայմաններում ավելի քան հրատապ դարձավ Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովման խնդիրը։ 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեցին համապատասխան թվով վաշտեր։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց նախարարների խորհրդին առընթեր պաշտպանության պետական կոմիտե։ Նմանատիպ կառույց արդեն գործում էր Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ սկզբնական փուլում նախքան պաշտպանության բանակի ձևավորումը կամավորական ստորաբաժանումների գործողությունները համակարգել են ընդհատակյա ինքնապաշտպանության կոմիտեն, շտաբը, ԼՂ պաշտպանության խորհուրդը, իսկ 1991-ի փետրվարից մինչև 1992 թվականի սկիզբը ԼՂ-ում կազմավորվել են 10-ից ավելի կամավորական վարշտեր ու ջոկատներ, 1000-ից ավելի կամավորականներով, որը կանոնավոր բանակի ստեղծման լուրջ նախադրյալ էր։ 1992 թվականի փետրվարի 29-ին Արցախի կամավորական ստորաբաժանումներին շնորվել է ինքնապաշտպանական ուժերի պետական կարգավիճակ։ 1992 թվականի մարտի 26-ին ԼՂՀ նախարարների խորհրդին առընթեր ստեղծվեց ռազմական ոլորտի ժամանակավոր կառավարման մարմին ինքնապաշտպանության կոմիտե։ Ինքնապաշտպանության ուժերի կազմում 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին ձևավորվել են պաշտպանական շրջաններ Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շահումյանի, Շուշիի կենտրոնական եւ այլն։ Նույն թվականի օգոստոսի 15-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ կազմավորվել է Պաշտպանության պետական կոմիտե, որին վերապահվել են երկրի ողջ գործադիր իշխանության գործառույթները, իսկ 1995 թվականի հունվարին ստեղծվել է ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարությունը։ Այսպիսով զգալիորեն հեշտացվեց բարթագույն պայմաններում Հայաստանի, Արցախի եւ Շահումյանի պաշտպանական գործողությունների համակարգման խնդիրը, միաժամանակ դառնալով այն հիմքը, որի վրա քիչ ավելի ուշ պետք է ստեղծվեին Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարությունները։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ Հիմք ընդունելով այդ նշանակալի պատմական որոշումը, հունվարի 28-ը հետագայում օրենսդրորեն ազդարարվեց որպես հայոց բանակի կազմավորման տոնական օր։ որ. Ավելի ուշ հիմք ընդունելով Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին խոշոր մարտական հաջողությունը, Շուշիի ազդագրումը 1992 թվականի մայիսի 9-ին, որին հաջորդել է Լաչինի ազդագրումն ու Հայաստանի հետ համակային կապի վերականգնումը, ԼՂ պաշտպանության բանակի ստեղծման տոնական օր հրճակվեց մայիսի 9 Կամավորական ազդամարտիկների շատերը կամ պատերազմի տարիներին կամ պատերազմից հետո Հայաստանում թե Արցախում համալրեցին բանակի շարքերը որպես սպաներ ու ենթասպաներ։ 1992 թվականի մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը հանրապետության տարածքում հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայողներով համալրելու կայուն ավանդույթին։ Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերում զորակոչը նախատեսված է 18-ից 27 տարեկան արական սերի ներկայացուցիչների համար 2 տարի ժամկետով, որը կարգավորվում է զինապարտության մասին օրենքով։ Զորակոչն ու զորացրումը իրականացում է տարին երկու անգամ, Ամրանը եւ Զմրանը։ Այդ համատեքստում նշենք նաեւ, որ 2017 թվականից Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել պարտադիր զինվորական ծառայության «Ես եմ, պատիվ ունեմ» եւ դիտակետ նախագծերը։ Երկրորդ փուլը տևել է 1992 թվականի հունիսից մինչև 1994 թվականի մայիս։ Այս ժամանակաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները գտնվում էին Ադրբեջանի հանրապետության ագրեսիայի թիրախում շնորհիվ իշխանությունների հետևողական քաղաքականության արդեն 1992 թվականի աշնանը թե Հայաստանում եւ թե Արցախում գործող գրեթե բոլոր զինված խմբավորումները հիմնականում միավորված էին մեկ համակարգի մեջ, ինչը հնարավոր դարձավ մասամբ նաեւ արտաքին վտանգի գործոնի ազդեցությամբ։ Այդ ժամանակահատվածում, ինչպես հայտնի է, Տշնամու կողմից զավթված էին Շահումյանի շրջանը, Մարտակերտի շրջանի ամբողջ նախալեռնային հատվածը, Հադրութի շրջանի մի մասը, Գրաման սպառնալիքի տակ էր մայիսին Լաչինով բացված մարդասիրական միջանցքը։ Այսպիսի իրադրության պայմաններում հնարավոր դարձավ ոչ միայն համախմբել ապակենտրոնացված զինված խմբավորումները, այլև փոխել բանակի հրամանատարական ղեկավարման մեթոդները։ Աստիճանաբար տարերայնորեն առաջ եկած դաշտային հրամանատարներից վերցնելով պլանավորման գործառույթը եւ հանձնելով դրան կադրային բարձրաստիճան սպաների։ Վերջիններս հիմնականում Թբիլիսի հետևակային եւ հրետանային հրամանատարական ուսումնարանների, Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայի, Մարշալ Վորոշիլովի անվան գլխավոր շտաբի ակադեմիայի եւ Բաքվի Բարձրակուն ռազմական համազորային հրամանատարական ուսումնարանի դպրոցով անցած եւ խորհրդային բանակում թրսված ղեկավար կադրերին։ Այն բանից հետո, երբ մարտական գործողությունների պլանավորումն անցավ կադրային սպաներին, ռազմաճակատում տեղի ունեցան էական փոփոխություններ։ Հայկական կողմը կանխարգելիչ հարվածներ հասցրեց Լաչինի հյուսիսից Միջանսկին սպառնացող ադրբեջանական ուժերին։ Ղուբատլու Զանգելան հատվածում էապես մեծացրեց Կապան քաղաքի եւ Կապան Գորիս մայրուղու անվտանգության գոտին, Տարեվերջին կայունացրեց ռազմաճակատը, որին արդեն հետևեց 1993 թվականի հաղթահանդեսը։ Այս առումով ուշագրավ է, որ Ադրբեջանում միայն 1 տարի անց 1993 թվականի վերջին տեղի ունեցավ կենտրոնացված հրամանատարության նման անցումը, ինչը անշուշտ էական գործոն էր հայկական զորքերի հաղթանակի հարցում։ Երրորդ փուլը սկսվել է 1994 թվականի հունիսից եւ շարունակում է մինչև այսօր։ Այս ժամանակաշրջանում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել բանակաշինության, զորքերի մարտունակության բարձրացման, կարգապահության ամրապնդման, սպայական ու ենթասպայական, ինչպես նաև պայմանագրային անձնակազմի պատրաստման ու վերապատրաստման, բանակ հասարակություն հարաբերություններում որոշակի առաջընթացի ապահովման ուղղությամբ։ Պատերազմում տարած հաղթանակը թույլ տվեց պահել նորանկախ պետականություն Հայաստանում եւ Արցախում, հետեաբար զարգ տալ բանակաշինությանը։ Հարկ է նշել, որ հայկական բանակի պատմության մեջ եղել է բախտորոշ երկու շրջան։ Առաջինը 1993-1994 թվականների ձմեռային ռազմագործողություններն էին, երբ ամառային հակահարձակողական մարտերից հետո պատերազմող բանակը պետք է անցներ կազմակերպված եւ տևական պաշտպանության քարվաճարից մինչեւ հորաբիս ամենատարբեր բնակլիմայական պայմաններ ու ռելիեֆ ունեցող անսանոտ եւ նոր յուրացվող տարածքներում։ Երկրորդ բախտորոշ շրջանը հետպատերազմյան 90-ականների ֆինանսատնտեսական ծանր վիճակն էր։ Նման պայմաններում երկրի արժև ծառացան բանակի կազմակերպման, կադրային ներուժի թարմացման ու կատարելագործման, նորահաստատ մարտական դիրքերի ամրապնդման եւ զորահավաքի դժվարին խնդիրները։ Կարելի ասել, որ հետևողական աշխատանքով երկրի իշխանություններին հաջողվեց 21-րդ դարաշրջանին լուծել այս օրախնդիր հարցերը։ Բանակաշինության հիմնական խնդիրներից մեկը կադրերի պատրաստությունն է։ Այսպես, դեռևս 1994 թվականին ստեղծված Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության բազմաբնույթ զինվորական ուսումնարանը կառավարության որոշմամբ 1998 թվականին վերակազմավորվեց ռազմական ինստիտուտի, ապա եւ համալսարանի, ներկայումս Վազգեն Սարգսյանի անվան, որի առաքելությունը խաղաղ եւ պատերազմական ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության խնդիրներն իրագործելու ունակ բարձրակարգ սպայական կադրերի պատրաստումն է։ 2001 թվականին Երևանի ռազմական ավիացիոն թրիչկա տեխնիկական ուսումնարանը միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից վերածվեց բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատության, Պաշտպանության նախարարության ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի, ներկայումս Արմենակ Խամբերյանցի անվան։ Ստեղծվել է Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը, իսկ Ստեփանակերտում գործում է Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, որը միջին սպայական կադրեր է պատրաստում պաշտպանության բանակի համար։ Շարունակվել է նաև սպայական կադրի պատրաստումն ու վերապատրաստումն արտասահմանյան երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Հունաստանի Հանրապետությունում ուսումնարել եւ այսօր շարունակում են իրենց ուսումը ավելի քան 1500 սպա եւ կուրսանտ։ Հաշվի առնելով, որ զինված ուժերի սպաների մի զգալի մասը կազմում էին ինքնապաշտպանական կամավորական ջոկատների մարտիկները, նրանց որակավորման եւ վերապատրաստման նպատակով ստեղծվեց սպաների որակավորման բարձրացման կենտրոնը, որն իր գործունեության ընթացքում տվել է շուրջ 1500 սպա շրջանավարտ ավելի քան 1000 շրջանավարտ է տվել ենթասպաների դպրոցը։ Ռազմական բարձրագույն եւ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ստեղծումը նշանավորեց բանակաշինության անցումը ժամանակակից պայմանների։ 1994 թվականի հրադադարից հետո ԼՂ զինված ուժերում տեղի են ունեցել կազմակերպա կառուցվածքային բարեփոխումներ, ստեղծվել են նոր կազմավորումներ, միավորումներ, բրիգադներ եւ այլն։ ԼՂ պաշտպանության շրջանների արժեվ խնդիր է դրվել մարտական շփման գծի երկայնքով ապահովել պաշտպանության ամուր դիրքեր ռազմատեխնիկական եւ ինժեներական ժամանակակից սարքավորումներով հանդերձավորված։ Մեր օրերում Հայաստանի զինված ուժերը, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանության բանակը, թեվակողել են զարգացման, կատարելագործման եւ մարտահրավերների նոր փուլ, որում հնարավորություն է ընձեռվում բանակին շարունակելու հաղթանակած մնալ չավարտված պատերազմում, ինչն էլ շղթայաբար պարարտող է ստեղծում երկու հայկական երկրների հետագա անխափան զարգացման համար։ Միևնույն ժամանակ ներկայումս քննարկման փուլում է գտնվում Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա 2018-2024 թվականների ծրագրի նախագիծը, որի մեջ հաշվի առնելով արկա մարտահրավերները, կանխատեսում են իրավիճակի զարգացման հնարավոր տարբերակները, ուղենշում դրանց հակազդման ուղիները, նախատեսում ստեղծել անհրաժեշտ պայմանները արկա ռեսուրսների ղեկավարումն առավելագույնս արդյունավետ իրականացնելու համար։ Նոր ծրագիրը, որը վերաբերում է ինչպես զինված ուժերի ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը, այնպես էլ զինատեսակների արդիականացմանը, նպատակ է հետապնդում ել ավելի բարձրացնելու զինված ուժերի կառավարման արդյունավետությունը, բանակի պատրաստականության ու մարտունակության աստիճանը։ Հայկական զինված ուժերը կազմավորման պահից մինչ այսօր շարունակում են համագործակցությունը միջազգային տարբեր կառույցների հետ եւ քայլեր են ձեռնարկում այդ կապերն ավելի ընդլայնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականի մայիսի 15-ին ստորագրելով հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը դարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Հայաստանի զինված ուժերի միջազգային համագործակցության դաշտում կարևոր տեղ ունի Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Տարեստարի խորանում եւ ընդլայնվում է հայկական զինված ուժերի համագործակցությունը նաեւ հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Հայկական զինված ուժերի պատմության մեջ կարևորագույն դերակատարում ունեն հայ խաղաղապահները։ 2004 թվականից սկսած համաշխարհային անվտանգության եւ երկարատև խաղաղության ապահովման իրենց առաքելությունը փայլուն կերպով իրականացելով աշխարհի տարբեր հակամարտային գոտիներում՝ Կոսովո, Իրաք, Աфghanistan, Լիբանան, Մալի, Նաև նրանց շնորհիվ է, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տեսան ու գնահատեցին հայ զինվորի տեսակը այն տեսակը, որի անznազող նվիրվածությունը մայր հայրենիքին արիության ու խիզախության սահմաններ չի ճանաչում, այն տեսակը, որի գիտակցության մեջ հաստատուն ամրագրված է Նժդեհյան խորիմաստ падգամը, վաղը հաղթելով է նա, որ մինչ այդ վաղը իր հոգու մեջ կտանի հաղթանակը։ Շնորհավոր տոնը, հայոց բանակ։